niei oculoi constante comunicas con niei oreloi. La complexa funcciado de la homa cerbo daure surprizas las ciencistoin. Eble di estas la plei complica, mult faceta machino conata. Lasta tempe, one vaste disconigas la relatoin inter la intesta cae cerba funccioi, la tiel nomatan axo-intesta cerba. Nome, la bona sano de la intesto influas la psican staton en alta grado cae portio la dieto esas grava elemento concerne la microboen quiui normale vivas tie. Alia fresca el trovo esas la grava rolo de la audado en la cerbae procesoi. Usonei esploristoi, Universitato Duke, prescribis continuan cae strictan connecton inter niei oculoi cae niei oreloi. Vidado cae audado estas do intime licatae. Oni non tempe scias tre clare che niei vidajoi modulas tion kion ni audas, cae oni successas ec identigi la de la oculoi de iu homo laula sonoi quiuin liai oreloi captas. Oni captas tion informon per eta speciala microfono locita en la orel canalo. Oni trovis ancao che ciam oculoi movigas por pli attenta rigardo, tiam ocasas subtila brueto en la oreloi tiu i pruerto e povus montri la directon al quiu la oculoi movigas. Cai inverse, se onis cias cien regardas la homo, estas eble antau vidi la sonondon en la oreloi. Tiai esploroi ancora trovigas en sia comenza stadio, supposeble movoi de la oculoi causas etain contirigioen de orelae muscoloi. Tio celas mal lautigi tro lautain sonoin au pli lautigi tro mal lautain sonoin. En simila maniero, la pupilo regas la eniron de lumo en la oculon per sia diametro variado. Oni ancora ne precise cias la signifon de tiui bruetoi, Supposeble, ili faciligas nian perceptadon, helpante la cerbon identigi la locon el quie venas figuroi cae sonoi. Oni antau vidas che tiui novae conoi helpos la plenumadon de novae clinicae testoi por taxado de aut capablo, exemple. Tiel, oni eble povos estonte precise trovi kiu parto de la sentumo presentas mancon de bona funccio. Oni non tempe clopodas clarigi ciu la sonoi de oculei movoi estas malsamai en homoi cun auda au vida perdo.